izskan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. Jā, nu ko, draugi, uh, Esiet sveicināti! Dievmātes komandu raidījuma starptautiska kustība skan labi, un tieši tā arī ir. Šogad bijām Turīnā, kur vairāk, vairāki tūkstoši, gandrīz desmit tūkstoši pāršķiet piedalījās šās starptautiskās kustības sanākšanas reizē, bet kustības būtība ir pāriem vieniem, vienam otru tā kā uzmanīt un iedrošināt, lai ik mēnesi tātad notiktu ģimenes lūkšana, tiktu kopts tā, tā sauktais laulāto garīgums, uh, Eh, tiktu pāris pavadītu laiku un divatā un, protams, satiktos ar savu komandu, apspriest tādu formācijas materiālu, ko katru gadu visā pasaulē pāris reizē vasa. Šogad saistīts viņš ar Emmausas mācekļiem un mums eh, studijā Dievmātes komanda, tāda kā pāru apvienība ar nosaukumu Rīga 2. Eh, pamēģiniet, kāds, kad mikrofons pasaka, pamēģiniet teikt labvakar. Labvakar. Nu, lūk, tātad, un Rīga divi sastāvā, tātad Raimons un Mairita ir viens pāris, Pamēģi, Mairta, arī tu pateik labvakar. Labvakar, skatīt, klausītāji. Klausītāji, tieši tā. <laughs> Kaut gan ne, YouTube arī Gan arī skatītāji droši vien. Tā aiznība. Un vēl Rīgas divi pārstāvji ir tātad pāris Indra un Juris, kuru šodien pārstāv Indra. Jā, labvakar. Tā, Indra, tad tev būs jāpievirzās mazliet, mazliet tuvāk mikrofonam. Un tātad komandas jūsu garīgais uh, vadītājs atbalsts priesteris Karols šodien nav ieradies, bet jebkurā gadījumā tātad pāru komandā arī kā pilntiecīgs komandas dalībnieks darbojas priesteris un tā visi reizē tātad iet uz priekšu šajā laulāto garīgumā, bet eh, drīzāk jau jājautā pašiem ciemeņiem, piemēram, Raimondam ar Mairitu uzreiz pirmajai pajautāšu, kas ir tāda galvenā atšķirība? Pirms jūs bijāt iesaistīti dievmātes komandā un Un tagad, kad jūs esat diamātas komandas sastāvdaļa, kas ir tāda galvenā ikdienā, piemēram, sajūtamā atšķirība? Tā tuvāk mikrofona mēģiniet. Jā, nu mēs, eh, mūsu tā misija ir kustības ietvaros eh, pilnveidot eh, savu ceļu uz svētumu, un es domāju, ka tā galvenā atšķirība arī ir tā, ka šīs kustības ietvaros mēs tādas solīšas viena aiz otru arī uh, gadu gaitā sparam uh, ar cerību, ka mēs varbūt tiešām arī kļūstam mazliet, mazliet svētāki. Uh, nu, es no savas puses varu pateikt, ka uh, uh, Tā kā mēs iesaistījāmies šajā kustībā, tas bija apmēram 5-6 gadus atpakaļ. Uh, ja es tā paskatos retrospektīvi uz atpakaļ, tad es varu teikt, ka mēs tomēr bijām tādi jauni kristieši. It kā tas dzīves ceļš bija gājis, ka baznīca vienmēr ir bijusi blakus, bet nu, mēs tādā apzinātā vecumā tomēr tā atgriezāmies atpakaļ katoļu baznīcā. Un uh, skaidri pateicām, ka šī ir mūsu ticība. Tad, uh, nu, tad brīdī, kad mēs iesaistījāmies Dienvidas komandā, mēs tomēr, uh, kā jau minēju, bijām nu, gadus, varbūt tās trīs vai četrus uh, ilgi <laughs> kristieši, un līdz ar to uh, šī eh, kopiena noteikti mums ir palīdzējusi arī pieaugt uh, ticībā, jo, nu, pieaugot vienmēr ir ļoti daudz jautājumi, uz kuriem ir daudz jautājumu, un uz kuriem ir vajadzīgs šīs atbildes, un ir labi, ka tev ir arī līdzbiedri, kuri tev palīdz iet šo ceļu. Jā, tas nu gan. Un, um, Indra un Jurim, kā jums ir, kas ir tā pirmā asociācija, teiksim, dievmātas komandas, eh, kas ir tas, ko jūs ar Juri darat tādu, ko agrāk tad eh, nedarījāt? Nu, es gribētu <clears throat> vispirms paturpināt, ko Raimonds un eh, Mairits sāk teikt, un es uh, pilnīgi nopietni saku, ka ir mainījies gandrīz viss mūsu laulības dzīvē kopš ir dievmātas komandas. Uh, Eh, pilnīgi nopietni, jo šāda veida satura materiāls, eh, kuru mums ir nu, pienākums katru mēnesi izlasīt, bet nu, jau ir tik interesanti, ka mēs pat eh, cenšamies to grāmatiņu palasīt uz priekšu. Un es domāju, ka mm, šīs tēmas un lietas, par ko mēs varam tagad savstarpēji parunāt, viņas nekad nebūtu, ja mēs šajā komandā nebūtu. Un tāpēc es pilnīgi noteikti varu teikt, ka mm, laulības dzīvē, diamāts komandas, tā ir tiešām liela svētība. Un, un, un eh, ieguvēji, es domāju, ir visi. Un uh, iespēju eh, komandā dalīties un priesteru pavadībā, tas ir tiešām lieliski. Nu, lūk, tā. Nu, jā, jā, mīļie klausītāji, jūs dzirdat, šeit skan mazliet virzās pa pa grīdu <laughs> krēslu, un mēs mazliet pārsēžamies vis tādā jaukā piecotnītē. Eh, jo Diemāts komanda Rīga 2, kur, par kuru pieredzi, eh, par ko atšķiras dzīve pirms un pēc komandām mēs jau pārunājām. Tātad eh, Diem komanda Rīga 2 savu pieredzi jau izstāstīja, bet mums ir tātad patīkams pārsteigums arī studijā Diemāts komandu, tāds kā arī atbalstītājs un krustās mūsu Rīgas diecēzes bīskaps Andris Kravavs arī pievienojies. Tūlīt mēs viņu pievirzīsim pie mikrofona un labi dzirdēsim, kā viņš varbūt sasveicināsies. Jā, slavēts Jēzus Kristus, labvakar. Uh, Tiešām mums ir tas gods iesākt uh, eh, diamātu komandas, tieši Marijas Magdalēnas draudzē. Un tas ir laikam mūsu 9. 10. gads kopš to darām. Un izmantot izdevību šodien dievvvārda svētdiena, iespējams, ka par to runāsim. Tad, tad uh, eh, dievvvārds, kas šajā dienā ir jāsvin, kas ir jāpadziļina un kas ir arī nu, jāpliecina un jāpasludina pasaulē. Tāpēc arī sirsnīgi visus Klausītājus sveicu ar šo skaisto svētdienu, kas jau tad kopš 2019. gada tiek svinēta kā tāds liels notikums, un tas dod īpašu pieskaņu arī šodienas tikšanās reizē. Protams, jo Intra jau tikko teica, ka viņiem, viņiem ar jūri materiālu lasītu kļuvis pašiem tik interesanti, un arī šīs reizes materiāls gan tāds, ka Emausas mācekļu stāsts ir kā ļoti īss, vai ne? Bet uh, kādos dziļumos mums materiāls cenšas mūs ievest. Tāpēc eh, mūsu uzmanībai citāts no gan trešās formācijas materiāla nodaļas, gan ceturtās, jo komanda Rīga 2 ir tikusi līdz ceturtajai nodaļai. Tātad, <clears throat> Lūkas evaņģēlijas 24. nodaļa mums jau pazīstamais. Un Jēzus tiem sacīja, par ko jūs te iedami spriežat savā starpā? Viņi noskumuši apstājās. Un viens no viņiem, vārdā Kleofs, atbildēja, Tu esi vienīgais svešinieks, kas Jeruzalemē būdams nezini, kas šajās dienās tur noticis. Un viņš jautāja, kas tad? Un tie viņam sacīja, tas, kas notika ar Jēzu no Nazaretes, vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dieva un visu ļaužu priekšā – kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva. Un nu jau ir trešā diena, kopš tas viss noticis. Tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas. Bet viņu pašu tie neredzēja. Lūk, man materiāls šo nodaļu sāk ar virsrakstu Nedrošas sirdis. Tātad šajā nodaļā pētīsim nedrošību, apjukumu mūsu ticības ceļā, lūkšanā, attiecībās ar Dievu un atklāsim, kā pakāpeniski atvērties viņa noslēpumainajai klātbūtnē mūsu dzīves pašā kodolā. Lūk, un materiāls uzsver, ka sastapis nedrošos mācekļus, Jēzus viņiem jautā, kas tad – un iepriekš arī par ko jūs te iedami spriežat savā starpā. Lūk. Un tad mums jāpārdomā. Nu, Jēzus jau to zināja. Viņš atkal ar mums spēlēja kā tādu kā spēli. Kā jūs to uztverat? Kā jūs izjūtat? Kāpēc Jēzus tā dara? Remont, ar Mairīt varbūt. Uh, nu, tad, kad mēs domājam par šo uh, evaņģēlī fragmentu, uh, mums ar Mairitu šķita ļoti svarīgi, um, svarīgi tā uh, atziņa, ka mūsu Dievs ir noteikti arī tajā skaitā attiecību Dievs, uh, ka Dievs uh, meklē un aktīvi meklē iespēju mūs uzrunāt, uh, un tas nav vienkārši varbūt tāds uh, nu, teiksim, tāds, kaut kāds uh, sociāla aktivitāte, tas parasti ir ļoti personiski un ļoti intīmi. Un, uh, un, uh, un Dievam ir svarīgi, ka mēs tās attiecības veidojam. Um, bet veids, kā viņš mūs iedrošina, tātad caur šiem jautājumiem, mēģinot uh, ļaut mums pašiem varbūt formulēt kaut kādu savu izpratni, savu redzējumu uh, par lietām, tas, uh, tas, tas ir ļoti nu, iedvesmojošs. Un, uh, un šīs attiecības, uh, kas varbūt nu, teiksim, <clears throat> ikdienā mēs bieži vien paējam garām, varbūt kaut kādam šim dieva aicinājumam, šiem dieva jautājumiem. Uh, mums tieši šī, šī attiecība dimensija šķiet ļoti svarīga. <clears throat> Dievs, kurš dibina attiecības, Mairīt gribētu piebilst sākam? Um, nu, es varētu piebilst to, ka uh, tad, kad uh, uh, ir šīs uh, saruna ar Dievu, tad uh, var tās arī cilvēks pats uh, sāk formulēt, kas ir tieši tas, kas, uh, kas viņam visvairāk sāp, Varbūt tas viņš vairāk arī formulē teiksim, savu lūkšanu, tā precīzāk, konkrētāk. Viņš labāk arī saprot, kas tieši viņam ir vajadzīgs, ko viņš vēlētos lūgt no dieva. Un, man liekas, ka arī šī skaļo kaut kāda vārdu izrunāšana nu, nes pie tādas lielākas skaidrības. Jā, un um, pajautājums varbūt. Uh, Indrē, jāpajautā, jā. Jūs arī gribējāt ko piebilst. Noteikti pienāciet tuvāk mikrofonam. Rīkst arī drusku tā piecāties. Jā, mēs izmantojam tādu ģimenisku komandas sajūtu. Visi sasēdušies piecetā tuvu, tuvu mikrofoniem, tādā mīļā lokā. Runājiet, droši. Eh, nu jā, <clears throat> kā jau Raimons eh, norādīja, tad eh, tiešām tas ir, ja mēs runājam par šādu kontaktu lūkšanas laikā, bet es tomēr vairāk gribētu teikt par to, ka šī nodaļa vairāk par tādu cerību mums, es domāju, stāstīja par to, ka tad, kad mēs paši nezinām, ko mēs vēlamies, ko mēs lūksim, kas ir šobrīd svarīgs, tad mēs vienmēr varam sev paturēt domu, ka Dievs kaut arī zina, ko mēs vēlamies lūgt un ko mēs lūksim, bet nu, tad to doma noformulēt sev pareizi un precīzi, ka tas ir eh, laikam svarīgākais šajā, ka nepatīk daudz kā vārdos izteikt, kas tajā brīdī, nu, kāds lūkšana, bet ka mēs eh, tādā veidā sakārtojam sevi, eh, savas kaut kādas aktualitātes, kas būtu svarīgais. Nu, par to laikam jāpareiz. <clears throat> Jā, piekrītu. Arī man, arī materiāls mums saka, jā, ka Jēzus tad, tad velta laiku, lai viņi paši izstāsta par notikušo, un kā liekas te rakstīts, piedzīvot notikumus ir viens, bet par tiem pastāstīt jau kas cits. It kā Jēzus viņus pamudinātu sakopot domas, izvēlēties vārdus un tos atbilstoši sakārtot. Lūk, sapcīt, jā, bīskapam jāpajautā, Dievs, kurš uzdod jautājumus, Bībelē tas ir, tas sākas ar Jēzu, vai mēs arī par veco derību varam runāt kā sarunu ar jautājumiem? Jā, šeit ir nu, pārsteidzoši, jo Jēzus ir tas, kas nu, ne tikai pats ir šī notikuma centrs un uh, viņš uh, ir eh, tas, kurš vislabāk zina un apzinās, un viņš, kā jau šeit laulāties sacīja, viņš nesāk mācīt, viņš nesāk pierādīt, viņš patiešām nu, ļauj izteikties. Un eh, man liekas, ka laulības dzīvē un arī lūkšanas dzīvē tas ir ļoti svarīgi. Dievs nepārtrauc mūsu pusvārdā. Mēs varam pārtraukt Dievu, mēs varam attiecībās tātad eh, nenoklausīties līdz galam, bet nākt ar savu jau izpratni un mums kāda laba doma iešaujās, bet Dievs tāds nav. Un eh, patiešām, kā jau šis materiāls saka, Dievam interesē, ko tad un kādā veidā mācekļi ir sapratuši, uh, cik tālu iet viņa izpratne, un viņš lūdz par to pastāstīt. Un pārsteidzoši, ka viņi stāsta jau augšām celšanās notikumus, jau viņi piesauc lieciniekus, un katrs no viņiem būs tā kā mazs puzļa gabaliņš, bet neskatoties visām šīm liecībām, nu, situācija nemainās. Mācekļi paliek tādā izpratnē, tikai viņi ir padalījušies ar šo izpratni, ja es ir ļāvis viņiem runāt, un viņš, ja es ir ļoti pacietīgs patiešām tā tad, eh, nu, tāda sava veida ironija. Viņi runā ar to, eh, patiesībā uz kuru raksti norāda, eh, par kuru iet runa, karš žin šos visus notikumus no iekšpuses, jo Jēzus jau tas ir, ja tā var teikt, kas, kas īsteno šo, šo upuri, bet viņi tātad nu, dalās savā izpratnē un Dievs viņus pieņem, Jēzus Kristus viņus pieņem, uh, ar, ar, ar, ar viņa šaubām, nezināšanu, vājumu un ar to, ka viņi vispār dodas prom no Jeruzalemes. Viņi iet pilnīgi pretē virzienā, un mēs jau par to runājam iekšējās reizēs. Jēzus negriež viņus atpakaļ uzreiz. Jēzus iet līdzi viņiem no, prom no Jeruzalemes. Jēzus, ja tā var teikt, ļaujās un ir pacietīgs, uzklausa un, ja tā var teikt, uh, nu, liek, lai viņi tās emocijas arī patiešām izpaustu, lai viņi paši, ja tā var teikt, gan emocionāli, gan arī garīgi e, izlādētos. Un, e, manuprāt, e, tās ir ļoti svarīgas atziņas priekš mums laulības dzīvē, priekš lūkšanas dzīves, jo Dievs nespēlē teātri. Viņam tas ir interesanti un viņš satiek cilvēku tajā situācijā, kādā viņš ir, uh, pat ja viņiem ir eh, vilšanās, viņiem ir sāpes, viņiem ir, eh, var teikt, arī eh, visi viņu plāni un cerības ir pazuduši, sabrukušas, ja? un vienalga Jēzus ļauj viņiem to visu izteikt. Ja? Tad, tad nu, mēs cilvēciski, un īpaši, es domāju, grieznieki, uzreiz dzirdot kādu nepilnību, kļūdu, kādu varbūt ar morāla teoloģiju saistītu jautājumu, mēģinātu pārtraukt, teikt, šeit tu maldies, šeit tev vajag darīt tā un tā, bet Jēzus to tā nedara. Un tas man personīgi arī kā garīdznieku ļoti, ļoti uzrunā šī Jēzus vēlme, lai cilvēks pats nonāk līdz patiesībai, lai viņš pats atklāja, lai viņš pats eh, piedzīvo eh, šo, šo savu situāciju reciaunā gaismā, lai viņam būtu spēks, un tad viņš varēs arī izmainīt to savu virzienu. Es patiesībā varbūt vēl gribēju mazliet piemetināt tādu lietu, ko mēs ar Mairitu par šo fragmentu domājot eh, atklājām – <clears throat> Jo te patiešām ir tas eh, nu, mācekļu stāvoklis, iekšējais, psiholoģiskais ir eh, ļoti svarīgs, jo tie ir cilvēki, kas ir eh, piedzīvojuši nu, smagu vilšanos, tie ir cilvēki, kas varbūt vairs neredz īsti nākotni, vismaz tādu, kādu viņi to bija iztēlojušies pirms tam, uh, Viņi ir apjukuši, viņi ir pazaudējuši orientierus, viņi patiesībā iespējams pat baidās par savu dzīvību, un viņi nezina, kas notiks rīt. Un, nu, mēs īstenībā sazīmējām arī kaut kur savā dzīvē, arī nu, ne jau vienu, vienu situāciju, kurā mēs esam jutušies diezgan līdzīgi. Uh, bet, kad mēs esam tādā stāvoklī, nu, mēs jau redzam, ka mācekļi neatpazīst Jēzu, tad, kad viņš iet viņiem blakus, un um, šī saruna notiek vienkārši ar trešo personu, ar, ar, ar, ar, ar vienkārši citu cilvēku, kas ir svešinieks, uh, bet kur, kurā viņi nekādā veidā neierauga Dievu, vismaz uh, tas notiek sākumā, un uh, šie jautājumi, ko Dievs viņam uzdod, uh, šie jautājumi, protams, viņus ved pa pareizo ceļu, bet eh, tas vedināja mūs aizdomāties, cik bieži mēs vispār atpazīstam Dieva klātbūtni savā dzīvē, jo Dievs jau ir blakus vienmēr, tikai vai mēs to varam ieraudzīt, vai mēs atpazīstam eh, arī caur citu cilvēku kaut ko teikto, to, ka īstenībā Dievs ar mums runā, Viņš mūs cenšas iedrošināt un, uh, un no šīs vilšanās arī atbrīvot un, un uh, vest uz priekšu. Tas mums likās svarīgi. Mm, jā, skaisti teikt, ka Dievs ar mums runā, cenšas mūs iedrošināt, bet uz priekšu un starp šādām te nopietnākām maziņām, nu, varbūt drusku mēs varētu tomēr paspekulēsim, kā jums šķiet, vai to arī mums Dievs var uzdot jautājumus, vai varbūt kāds ir sadzirdējis kādu tādu kā ko varētu nevis kā atbildi uz lūkšanu, bet tieši kā jautājumu? Man viena lieta pārsteidz šeit, ja mēs tā pie teksta pieturamies, tad eh, nu, viņi, šie mācekļi, ir eh, nevis vienkārši bēguši projām, bet viņiem ir daudz liecību, vismaz trijos līmeņos. Pirmkārt, tiek teikts, ka sievietes ir bijušas labi. Sievietēm varbūt ir grūti uzticēties, tā kā vīriešiem tajā laikā, bet Sievietes runā par eņģeli, kas viņiem ir pateicis, ka viņš ir augšām cēlies. Nu, bet ar to nepietiek. Pēc tam teikts, ka daži no mūsējiem, un par tiem mūsējiem mēs jau zinām, ka tas bija mīļotais māceklis un Pēteris, kas bija aizgājuši, pārliecinājās, skrēja atpakaļ, bet ne viņi satika augšām cēlušos, bet sievietes, jo viņas bija pilnas eh, prieka, dedzības, viņas, eh, var teikt, citu attieksmi gāja, uh, un starp viņiem ir Marija Magdalēna, kas tad piedzīvo šo pirmo tikšanos. Un tad es domāju, nu, uz tavu jautājumu atbildot, nu kā tas ir iespējams, ka dažreiz cilvēki mūs liecina, mēs tās liecības zinām, esam dzirdējuši, bet tas mūsu dzīvi nemaina. Vienalga, mēs esam tajās varbūt skumjā, šokā par notikušo, mēs varbūt baidamies arī tajā brīdī būt ar tiem, nu, kas visi ir neveiksmnieki, kuriem nekas vairs nav izdevies, kuriem vairs nav mācītā, kuriem vairs nav cerības, Un es domāju, ka nu, iesākās pēc tās situācijas un konteksta savu veidu kristiešu vajāšana, mācekļu vajāšana, ne par velti arī nu, Pēteris baidās apliecināt Kristu, viņš slēpjas, viņš atsakās no Jēzus. Tātad e, šī situācija ir ļoti tāda e, nu, satricinoša, e, viņiem vienkārši ir jāatgriežās atpakaļ ar tādu lielu nu, bezcerību sarūktinājumu. Un, uh, tas jautājums būtu man tā, nu, nu kā tas ir, ka mums ir cilvēki, kas liecina, bet eh, redzam, ka šī liecība nu, nav pietiekoša, lai izmainītu mūs, ir jānotiek vēl kaut kam vairāk. Un šis eh, notikums ir tādā veidā aprakstīts, lai mēs kā nu, eh, klausītāji, kā lasītāji paši iejustos un tā var teikt, nu, izietu vairāk no tām šaubām un saprastu, tad, nu, kurā brīdī kas ir nepieciešams, lai uh, tad eh, augšām celtā godība atklātos, lai mēs arī tagad paši steigtos un ar savu liecību pievienotos tam, par ko jau citi ir liecinājuši. Teikt, tad šīs visas liecības pēkšņi izgaismojās. Viņi tās vienā mirklī saprot, tā nakts, kurā viņi ir, kļūst par dienu, jo viņiem viss kļūst iespējams. Viņi pat skriešus dodas atpakaļ pie pāriem, lai savu tādu puzļa gabaliņu ieliktu tajā lielajā eh, notikumu nu, virknē, uh, ko apstuļi piedzīvo. Tad es domāju, šodienas cilvēks bieži vien eh, viņam ir grūti varbūt, ieticēt eh, ticības, varbūt patiesībām, tām, ko eh, sludina baznīca. Tik daudz cilvēku dzird sprediķus, bet tas vēl nenozīmē, ka tie viņus pārliecina. Un tad ir cilvēki, kas liecina ar savu dzīvi, bet bieži vien cilvēks saka, ka nu, viņi tur tādi ķertie, viņiem tur, kā saka, tur atvainot par izteicienu, nu, tur izmazgājuši smadzenes, vai viņi vēl kaut kā, kas viņiem tur noticis, uh, Un, eh, nu, tā, es atceros, kad, eh, kad man jautāja, nu, kāpēc tā aizgāju uz semināru, tas bija padomu laika izskaņā, nu, tad tā es pa jokam pateicu, nu, nu man eh, izpletnis neatvērās, ja, kad es lēcu, un tad es dzīves tur, kā saka, nonācu, un tas teicu, es būšu garīdznieks. Es saku, nu, ja jūs tā domājat, ka cilvēki nāk pie Dieva, nu, tad... Uh, nu, tas ir ļoti tā, tas ir jūrnieku manticība. Ja es izglābšos, es, es visu veltīšu Dievam, bet ja, nu, tad, eh, ja Dievs man izglābs, bet pēc tam, kad Dievs man izglāb, tad es saku, nu, redz, kā man liktenis par labvēlīgs bija. Mēs patiešām nu, aizmirstam, un uh, tas ir tas jautājums, kas mums palīdz ieticēt liecībām, kas mums ir nepieciešams, lai mēs paši paliktu par lieciniekiem. Jā. Kas jums bija nepieciešams, lai <clears throat> jūs paši palikt par lieciniekiem, ja tā vispārinot? Ar kādu veidu liecību jums pietika? Es, eh, jā, kamēr bīskaps runāja, es patiesībā sapratu, jo eh, vai izpletnes vai eh, kāds cits gadījums, es domāju, nevienam nepalīdzēs. Un patiesībā šis jautājums, nu, kā mēs jūtam, vai Dievs mums uzdod jautājumus, Eh, droši vien nevienam jau prādi jau neuzdot. Eh, es domāju, ka ticības dāvana tā ir tāda atsevišķa lieta. Eh, iespējams, kādam viņa ir no dzimšanas un jaunos gados vienkārši pienāksies cilvēks saprot, kas tas ir un ko ar to darīt. Bet es domāju, ka tieši manā dzīvē un mūsu jūra laulībā vienkārši pienāk tā diena, ka tu pārskati savu dzīvi un saproti, ka nu, dievam ir bijis plāns par šo visu. Un tad jau tu tam vairs īsti tā pretoties nemaz nevar, jo tās lietas uh, kļūst pēkšņi skaidrs, tā kā <laughs> nu, mūsu gadījumā nebija tik skaista kā šajā raksturvietā, bet uh, faktiski kaut kādas uh, laulības dzīvē ar veiksmēm un neveiksmēm tu vienā brīdī uh, saproti, ka nu, tā tava dzīve ir dieva rokās un ka tas. Uh, Tā tava ticība, tas nav kaut kas eh, abstrakts, ka viņai ir jākļūst uh, praktiskai, redzamai. Un vai tie bija tieši jautājumi, es domāju, ka tās drīzāk bija tāda pateicība vai eh, atziņa par kaut ko, un es domāju, ka, nu, no šāda skatu punktu mēs varētu to redzēt, jā. <clears throat> jā. <clears throat> Jā, paldies biskupam par komentāru. Es tā nebiju aizdomājies, ka patiešām ko tad demonstras mātekļiem vēl vajadzēja? ja jau viņiem paši viņi varēja izstāstīt visus faktus, tas, kas notika ar Jēzu no Nazaretes. Vīru, kas bija pravietis, varens darbos un vārdos Dievu un visu ļaužu priekšā. Kā virspriesteri un mūsu vadoņi viņu nodeva, un nu jau ir trešā diena kopš tas viss noticis, tad daži no mūsējiem aizgāja pie kapa un atrada visu tā, kā sievietes bija sacījušas. Bet viņu pašu tie neredzēja. Kāpēc tad viņi tomēr iet prom? Tiešām no tāda rakursa nebijām padomājuši. <laughs> <laughs> nu, labi. Varbūt eh, nu, es atvainojos, ka tā skrienu priekšu Jā. metodoloģijai, bet nu, tā kā šodien ir Dieva vārda svētdiena, tad redzam, cik eh, lielu vietu ieņem Dieva vārds šajā notikumā. Jo mēs taču arī ieticam caur Dieva vārdu, mēs uzzinām šo notikumu caur Dieva iedvesmotu vārdu, bet arī viņiem bija nepieciešama tāda, nu, egzegēzes eh, stunda, tas nozīmē svēto rakstu, uh, Eh, nu, kurss, ļoti intensīvs kurss, un būtu interesanti noklausīties, kādā veidā Jēzus to viņiem pasniedz. Bet arī pēc šī argumenta viņu sirdis gan iedegās, bet virziens jau netiek mainīts. Nu, tad, tad Jēzus viņiem pasniedz vislabāko teoloģijas stundu, jo viņš, izējot no vecās derības rakstiem, pierāda, uh, ka mesijam vajadzēja ciest, ka pestīšana, mesijas eh, uzvara par grēku, par ļauno, par cilvēku pestīšanu būs caur viņa ciešanām. Un it kā viņi jau to zināja, viņiem to vajadzētu saprast, ja viņi zina rakstus, ne, nebija nekāds jaunums. Un vēlāk viņi teiks, nu mūsu sirdis taču dega, kad mēs klausījāmies to, ko Jēzus mums saka, bet arī tas – nu, nav pietiekuši, ir vēl kaut kas vairāk. Nu, tas tiešām tāda kā nu, intriga. Mēs domājam, nu, kurā brīdī teiksim, tas vazis, vadzis lūdzīs un kurā brīdī nu, viņu ne tikai sirds degs, ne tikai viņa būs patīkami klausīties ar ausīm, bet kurā brīdī tā nu, metanoja, tā atgriešanās notiks viņu izpratnē un arī viņu dzīvē un darbībā. Un, nu, manuprāt, šeit arī nu, tāds aspekts, jo, ko, ko Indreva sacīja, nu, ja mēs ticam, uh, tad eh, nu, tā ticība maina mūsu izpratni, mūsu attiecības, arī mēs redzam problēmas citā gaismā, mums ir daudzi citi elementi, un mēs varam tādā citā, nu, dievāda perspektīvā paskatīties uz izaicinājumiem, grūtībām, uz eh, arī varbūt ciešanām, ko ģimenē piedzīvojam, jo nu, mums ir šī ticības atziņa, mums ir nu, augšām celšanās vēsts, mums ir pārliecība, ka Kristus mūs pavada, pat ja mēs mēs nu, esam kaut kur eh, iegājuši nepareizi, pat ja esam virzamies uz strupceļu, mēs zinām, ka Dievam pieder pēdējais vārds. Ar šādu cerību dodamies muzikālajā pauzītē. So saka, ko var Diamantis komandu raidījums eh, lauvība ceļš uz svētumu, un pirmajā daļā mēs apskatījām Emausas mācekļu stāsta to aspektu, ka Jēzus pats zinādams notikumus, dabiski būdams galvenā persona, tomēr jautā mācekļiem, kas tad, lai viņi pastāsta, vai ne? Un mēs kā laulātie, vai mēs, ko, vai mēs varētu, vai mēs, protam, tā kā Jēzus uzdot jautājumus un uzklausīt, pat ja paši zinām, atbildi <laughs> un notikumu, es par sevi uzreiz varu pateikt, ka neprotu es tā. Jo es pats jau zinu, kas tur beigās būs, es uzreiz esmu gatavs <laughs> mesties pa vidu un izskaidrot, kā tur beigās viss īstenībā ir. Tā vietā, lai varbūt tiešām savu sievu būtu nevis vienkārši uzklausījis, bet sadzirdējis, kā es mēdzu saņemt arī pārmetumu. Ne tikai ar, attiecībās ar sievu, arī improvizācijas teātrī, ka dzirdēt un akceptēt, ko otrs sacīs tā līdz sirds dziļumiem. Kādas jums pārdomas par to? Es domāju, ka uzdot jautājumus visdrīzāk uh, laulībā uh, ir vieglākā daļa. Uh, grūtākā daļa ir sagaidīt atbildi un, un arī līdz galam noklausīties to atbildi, jo, jo bieži vien jau tīri cilvēciski šķiet, kad tā atbilde, ko tu saņem, varbūt īsti nesakrīt ar to, ko tu gaidi. Uh, Uh, un varbūt viņa maz nav tik pareiza, kā, <laughs> kā tev pašam šķiet, jo uh, cīri cilvēciskas domājumies, tāpat kā ļoti daudz citi cilvēki arī savā laulībā mēdzam uzdot jautājumus, uz kuriem mēs it kā jau paši zinām to atbildi. Um, it sevišķi tie ir tā sauktie slēgtie jautājumi, vai tu šodien jau, nezinu, paēdi pusdienas vai, piemēram, uh, un um, Un, un, un, um, jā, uh, uzklausīšana, es domāju, ir tā sarežģītākā puse uh, parasti, tāpēc, ka neatkarīgi no tā, kā mēs uh, varbūt esam jau dzirdējuši un zinām, ka mums visiem ir tikai viena mute un divas ausis, kas skaidri norāda uz to, kā Dievs ir iekārtojis komunikācijas kārtību divreiz mazāk runāt un divreiz vairāk klausīties, bet mēs esam tendēti uh, darīt pretēji, man šķiet, divreiz vairāk runāt un divreiz mazāk klausīties. Jā, tā gan, un, ja tā padomā, taču garīdzniekus mēs lūdzam, lai viņi mūs uzklausa. Psihoterapeits, kā, ko jūs gribētu piebilst? Es domāju, tā kā ar visām lietām, ja kaut kas šajā dzīvē, šajā pasaulē tev interesē, tu par to interesējies, tu tam velti laiku, tu atrodi iespēju to izpētīt, ar to nodarboties. Nu, vienalga, vai tas būtu zvejošana, motocikli vai uh, kādas citas lietas, kas mums patīk, uh, tam mēs, uh, tajā mēs spējam iedziļināties un atrast to, kas mums ir svarīgs. Un es domāju, uh, ja pēkšņi pēc 20 gadu laulības tas vīrs e, tiešām interesē un e, tu gribi ar viņu kopā nodarboties, tad e, nu, es padomāju, ka tur vispār nav iespējams neuzdot jautājumus un nemēģināt tā teikt, provocēt viņu uz īstām atbildēm. Vai, <laughs> nu, nu, tā tas būtu. Tāpēc es domāju, ka bīstam klausīties, eh, tas nav neiespējami iemācīties. Domāju, tā eh, otra daļa ir grūtāka iemācīties pateikt to, kas tiešām ir svarīgs. Jo es domāju, ka mums katram eh, audzināšana un mazliet tāds nu, pat ne kautrība, bet tāda varbūt savreiz tāda, nu, tur varētu, teiksim, dažādi, kāpēc mums ir grūti izpaust, teiksim, savas domas. Es domāju, ka tā dēļ vairāk rodas dažādi pārpratumi. Tā. Nu, es vēl no savas puses gribēju pieminēt to, ka man liekas, ka ir svarīgi klausīties tiešām līdz galam, jo bieži laulībā, it īpaši, ja tu jau daudz gadu iet uz priekšu, tad uh, Mēs pieņemam ļoti daudz tādas eh, stereotipiskas lietas, ka mans laulātais noteikti darīs tā, un es apmēram nu, pārēdzu, kas tas <laughs> notiksies tālāk. Un es esmu piefiksējis, teiksim, vairākas situācijas, kad, eh, eh, kad, piemēram, mans vīrs ir mainījies, un, protams, viņš arī mainās arī tāpēc, vien, ka viņš arī iet šo ticības ceļu, un kaut kādas tās īpašības mainās, un rīcības mainās, un attieksmes mainās, bet, ja es kaut kādā situācijā viņa nenoklausās līdz galam, es jau patiesībā izslēdzu to varbūtību, ka viņš, e, pieņemsim, ir mainījies šajā laikā, ka varbūt tās viņš tagad e, rīkojas mazliet citādāk nekā, es nezinu, piecus gadus atpakaļ, jā, un, un tāpēc vien man liekas, ka noklausoties līdz galam mēs... Uh, uh nu, patiesībā reizēm tas ir pat reizēm tāds pārsteigums, ja, kad izrādās, nu, tavs vīrs ir, nu, viņš ir citādāks kļūst nekā, nekā bija pirms tam. Jā, Mārta, pieskaras kaut kam ļoti svarīgam. Mēs visi gribam mainīties, mainīties uz labu un saskarsme to palīdz īstenot, bet es domāju, ka daudzi klausītāji piekatīs, ka nu, klausīšanās nav viegla tāds viens vingrinājums, piemēram, mums eh, gatavoties laulībām, ir tā, nu, tas, kas runā, paņem tā kā karodziņu vai kaut vai mutautiņu, un kamēr viņš to tur rokās, otram ir jāklusē, lai kā viņam gribētos pārtraukt, lai kā viņam gribētos savu pateikt, bet mēs pierodam pie tādas disciplīnas, jo kāpēc ir grūti klausīties? Tāpēc, ka vārds uh, klausīties uh, ir cieši saistīts ar vārdu paklausīt. Vai mums ir viegli vienmēr paklausīt Dievam? Vai mums ir viegli iet baušļu un svētību ceļu? Nu nē, tas pieprasa to, ka mēs arī eh, uzmanīgi ieklausāmies, ko Dievs grib, un, lai Dieva balsi dzirdētu, ir jāapklūst eh, tā mūsu balsīm, kur bieži vien mēs tiekam plosīti caur mūsu eh, nu, vēlmēm, vajadzībām, caur nesakārtotām lietām mūsos, un nozīmē labi klausīties, nozīmē sevi iztukšot, uh, un patiešām ne tikai es tevi dzirdu, bet es tevi cenšos saprast. Es ieeju e, tajā izpratnē un pārjautāju, un klausīties svētajā garā nozīmē vēl vairāk, es lūdzu, lai Dievs uzrāda man, ko otrs cilvēks svarīgu man grib pateikt, un kādā punktā es varbūt nu, vēl neesmu gatavs pieņemt, es varbūt nepiekrītu, un es to daru lūkšanā. Es esmu atvērts, kā piemēram nu, Marija Dieva vārda, viņa ir ar Dievu vārdu sirdī, viņa to pārdomā, viņa ir atvērta tam, ko e, eņģelis saka, viņa nediskutē, bet paralēli šim notikumam ir Zahārijas, viņam ir kā priesterim sava izpratne, sava loģika, savs vecums, pieredze, un viņam absolūti, ja tā var teikt, nav šīs gatavības, nu paklausīt tā, kā eņģelis viņam piedāvā, viņām tad, tad ir šīs šaubas, un tāpēc viņš paliek mēms, Viņam ir jāapklust, lai šis notikums sagatavotu, pārveidot, un viņš pats brīvprātīgi tad ietu tajā dieva plānā. Es tikai gribēju vēl pateikt, ka nu, Izraēla tauta, un arī īstenībā mēs paši, eh, iesākam dienu ar eh, klausies Izraēlu. Kungs, Dievs tev ir vienīgs Dievs. Klausies nozīmē apklusti un iesāc dienu, ka tu atver savas ausis, ka tu atver savu sirdi, lai dzirdētu Dieva balsi. Ja, tad, tad, tas ir nu, ļoti svarīgs tāds e, vingrinājums, un caur šo vingrinājumu, es domāju, laulātie to praktizējot, viņi arī aug lūkšanas dzīvē. Un ja mums ir dziļa lūkšana, tad arī mēs arvien vairāk un kvalitatīvāk klausamies. Man ir tādas, e, tāda pieredze, kāds garīdznieks, viņam bija e, vārds tēvs Retorē, Francisks Retorē, viņš bija manas institūta vadītājs, Un dzīves izskaņā viņš jau e, bija mazliet paralizēts, viņš bija tad izcīnījis lielu cīņu, lai runātu, viņš bija daudz vingrinājis uz rakstām mašīnas, lai uzrakstītu tur A4 formāta lapiņu savu sprediķi, viņš runā īsi, bet katrs vārds, ko viņš teica, bija ar nozīmi. Viņa teiktā nekad nebija kāda lieka vārda vai kāda nesakārtota doma, kur bija tad vienkārši nu, viņš runā ar tādu tekstu, kas jau praktiski ir izlūgts, sagatavots, un viņš vienmēr palika tavā sirdī. Tas bija kā iegravēts, jo tas bija izdomāts līdz galam un izsvērts, un Dieva priekšā arī, ja tā var teikt, sagatavots. Un es domāju, arī laulātiem ļoti nu, svarīgi, nozīmīgi tajā sarunā nu, sagatavoties, nebūt tā kā, nu, uh, virtuvē pie pannas, tur sieva saka, nu vīrs, tur runā, es jau tevi dzirdu, man tur vēl bērni, tur televizors ieslēgts, nu, mēs te risinām kādu, eh, nezinu, problēmu. Es nedomāju, ka tādā situācijā var problēmas atrisināt. Ir jābūt videi, gatavībai, arī tādam briedumam, un arī mums katram ir savs raksturs, mums katram ir savas vajadzības, un tāpēc eh, laikam ir ļoti svarīgs faktors, un arī, manuprāt, Dievmāts komandas mums dod šo iespēju, nu, pieaugt klausīšanas kultūrā. Gan tad, kad mēs satiekamies, gan kad ir laulātie pāri, un arī mēs kā garīdznieki, mēs tur nesam, lai mācītu, mēs tur nesam, lai runātu, bet eh, lai arī nu, dalītos savā pieredzē, savā izpratnē un būtu nu, pilntiesīgi dalībnieki ar tiem spēles noteikumiem, kas mums ir. Uh, lai mēs nepra, neprivatizētu vārdu, kā varbūt šī gadījumā es mazliet jau to daru, bet lai mēs, e, nu, var teikt, e, būtu interesēti vairāk uzklausīt citu, e, dzirdēt citu, kā Jēzus mums dot izteiksmīgu piemēru. Un arī Jēzus nerunā kaut ko no sevis, viņš nerunā par, par, par sevi tik daudz, bet viņš balstās Dieva vārdā, un Dieva vārds jau atklāja un parāda, uh, nu, kādam tad mesijam vajadzētu būt, ar kuriem bija jā, jānonāk, lai pestīšana īstenotos. Jā, es tikai gribēju piebilst, ka kad pienāk tas skaistais brīdis, kad mēs izpildām šo pienākumu apsēsties, kas mūsu kustībā ir viena tāda, nu, viena tāda ļoti svarīga sakne. Tad jau šo klausīšanos mēs patiešām arī trenējam katru reizi un, un um, um, nu, skaidrs, ka tas ir nebeidzams process, bet nu, varbūt var teikt, ka gadu gaitā tā klausīšanās spēja attiecībā uz otru cilvēku uzmanība, viņa ir pieaugusi, bet varbūt arī pateicoties, nu, varbūt nevis var būt, bet pateicoties Diemāts komandu iespaidam un šai hartei, kam mēs sekojam, uh, Um, nu, tas uh, mums izdodas um, tādā nu, struktūrētā veidā. Uh, mums šis pienākums ir jāpild regulāri un grib, negrib, mēs viens otru sadzirdam tajā, tajā procesā. <coughs> Varbūt varētu kādu knifiņu vēl klausītājiem ieteikt, kā labāk sadzirdēt. Īpaši to dziļo sadzirdēšanu, godīgi sakot, man visgrūtāk ir veikt tad, ja sieva dalās ar piemēram, nu, par kādu vietu, kur galvenais vaininieks esmu es, <laughs> tad automātiski gribas ātrāk iejaukties un pakoriģēt to skatījumu. Nezinu, bet uh, eh, apstrahējoties no šī, varbūt ir kāds arī labs knifiņš, kas jums ir palīdzējis ar klausīšanos, nosklausīšanu? Es atkārtošos, es domāju, vienkārši ir eh, jābūt aktīvam, ar interesi, ar eh, dzīvām attiecībām. Un tad es domāju, tas notiek eh, dabiski. Jo, ja mēs te izdomāsim kādu struktūru vai mehānismu, kā man teikt, likt vīram, man klausīties vai otrādi, es baidos, ka otrajā reizē tas vairs nenostrādās. Ziniet, es gan nepiekrītu, jo mūsu apsēšanās pienākums viņš nostrādā. Uh, Nu jā, bet uh, apsēšanās pienākumā mums jau ir uh, konkrēta kārtība. Viens runā par otru, mēs runājam par. Uh, eh, Nē, nu, tā, tas ir tāds treniņš, varētu teikt. Jā, bet ikdienā, ja iet runa par kaut kādām ikdienas lietām, par, kur viens vai otrs ir vainīgais, es, es, es domāju, ka tur atsevišķi tā būs grūti. <laughs> nu, jums varbūt ar Juriju tik jau līdzīgi, tik pielāgoti raksturi, jūs tik daudz viens otru pazīstat, bet nu, īstenībā jauniem pāriem uh, Tas ir liels kā, nu, atklājums. Tā kā tu tikko sacīji, ka, nu, ja es zinu, mans ir savs viedoklis, es, e, mana pieredze, un es zinu labāk, un, e, un e, es esmu, piemēram, vīrs un tā tālāk, un ģimenē, es domāju, arī vīrieši un sievietes ļoti bieži vien vīrietim ir daudz grūtāk izteikt, izrunāt, pastāstīt, nu, pēc varbūt sava dabas un temperamenta, nu, es negribu apsulzēt šeit vīriešiem, uh, dažreiz ir otrādies, bet eh, es domāju, ka tur ir nu, bieži vien jāiet tāds eh, nu, pat dažreiz kompromisu ceļš. Jo, ja cilvēks netiek uzklausīts, bet šeit nenozīmē, ka es tikai tevi dzirdu, kā tu runā, bet es eh, mēģinu saprast, kādas ir tavas vēlmes, un šajās vēlmēs tad es arī cenšos saprast, kāda ir mana atbildība, ko es varu un kur es esmu vainīgs un par tavām, tavām sajūtām atbildīgs, un kur šīs ilgas pārsliedz manu varī, varēšanu, un kur patiesībā nu, ot, jāpasaka otram, nu, bet tu griezies arī pie Dieva, vai tev varbūt jāpārskata savas vajadzības, savas vēlmes. Un tieši tad, kad mēs tiekam nu, pieņemti, un ne tikai vienkārši uzklausīt, bet arī sadzirdēt, kad mums ir šī pārliecība, ah, tu mani esi beidzot arī sapratis. Es eh, tādu <laughs> vienu gadījumu, kad cilvēks atnāca, ja, garīdznieks ļoti steidzās, tur pastāstīja savu situāciju, un tad, kad eh, garīdznieks mēģināja skaidrot kaut ko, un teica, jūs neko nesaprotat. Atkal pariņķi otrais, trešoreiz, un tad garīdznieks atmetā roku, vispār neko neteica. Un tad šī sieviete sacīja, nu beidzot jūs mani sapratāt, nu beidzot, viņa bija prieks, ka garīdznieks neiebilda, viņa spēja izpētīt savu stāstu, un viņu vienkārši neanalizē, nekritizē, bet pieņēma ar to stāvokli, kāda, kādā viņa atradās. Un dažreiz tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī varbūt nevienmēr atbildēt un dot eh, gatavu mm, te, te recepti kādu, bet dažreiz šī uzklausīšana ir ļoti, ļoti eh, svarīga, jo tur ir gan iejūtība, gan eh, empātija tajā brīdī nostrādā, gan arī tāda, nu, laulātie taču, nu, kopīgi veido nākotni, domā par bērniem, viņi skatās ar cerību uz nākotni, ja, un šajā situācijā, šos sapņos un plānos, jūs nedrīkstiet palikt viens, tāpat kā, nu, garīdznieks nedrīkst iet savu ceļu, bet viņam jāklausas Dievu, dieva balsi, jādzird, ko dievs grib, un šī balss ies, protams, kopā ar bīskapa gribu, e, jāņem vērā arī draudzes vajadzības un tā situācija, kurā viņš atrodas. Jā, paklau. Saka vēl garīdznieku par lavāto dzīvi maz zinot, ir, kā bīskaps mums tik plaši izstāsts, jo man diemžēl jāatvainojas, ka rēdījums tuvojas beigām, un mēs tā kā varbūt sākumā e, piemirstām sākt ar šeit audio ētrā dzirdamu lūkšanu, varbūt ar lūkšanu šoreiz nāksies noslēgt, lai mēs nenokavētu mūsu mazākie klausītāji e, pasaciņas laiku, un es aicinu arī jūs cienījumie pāri šeit eh, pievienoties, tātad Dieva tēvam, dēlu un svētā gara vārdā. Amen. Amen. Mīļais Dievs, Jēzus nopelnu dēļ, mēs lūdzamies par visiem cilvētājiem pāriem Latvijā, par tiem, kas ir kādā krīzē, par, par tiem, kam ir grūtības arī ar savu komunikācijas veidošanu, svē, svētī mūs un dod savu, savu garu un savu iejūtību, māci mūsu dievmāzes komandu pārus un viņu vadītājus, arī uh, iet savu laulāto garīguma ceļu, un mēs lūdzamies arī par, par tām ģimenēm, kuras arī pievienosies vēl dievmātes komandām, un par ko vēl mēs lūdzamies, es jau aizmirstu. Lūdzamies, lai Dieva vārds vienmēr mūs izgaismo, un mēs jau pasakam uz priekšu, ka Dieva vārds kļūst par gaismu un spēku, tad, kad tas tiek savienots ar evaharistiju, ar maizes laušanu, tad, kad evaharistijas svinībās eh, mācekļu atis atverās un Jēzus pazūd no viņa acīm. Uh, tad, tad arī, lai mēs novērtējam baznīcas liturģiju, baznīcas mācību, Un kopā var noslēgt ar lūkšanu sveicināta Marija. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Jēzus Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Lai jūs svētīs varnais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Āmen.